tanta El mundo está lleno de gente, pero todos estamos solos. Podemos tener la suerte de que haya gente que nos quiera, pero por lo general no somos imprescindibles. Por eso podemos morir tranquilos, que el mundo y su gente no cambiarán. No cambiará el curso de la humanidad porque nosotros no estemos, y como mucho, podemos aspirar a ser un recuerdo. y ni de la política. Ninguna sumisa al marido ni a un chulo. Ninguna mujer del mundo encadenada a un sistema machista. Ningún embarazo no deseado. Tu coño, tú decides. Tu coño, tú decides. Tu coño, tú decides. Escolta, 1984, escolta'm eh, mm, pues aquests petits fragments que a vegades la gent ens deixa a nosaltres i que gràcies a, a això els uh, podem recordar eh, tot el que eren i i omplint així d'aquesta manera els buits que a vegades la gent quan se'n va et deixen. Uh, avui, a part d'altres coses, en 1984 volen fer un petit homenatge a Víctor. Uh, la gent t'enyorarà molt i nosaltres, a part, part d'això, estarem aquí avui llegint fragments de, de, del llibre que, que, va, que va editar de, po de poemes i pensaments, que es diu Ràquia, i que va ser editat per Ediciones Desesperades. Uh, eh, L'estarem llegint al llarg de, del programa d'avui. També uns amics d'en Víctor, en Víctor Cire López, VC López, eh, ens fan arribar un burofax i ens diuen vos enviem aquesta cançó que heu escoltat eh, que se titulava La niña de mazas cándidas, de l'àcrata, pintor i poeta VC López, Víctor Cire Pirata Garrapata. Aquesta és una de les cançons del darrer de disc de Desintegrados, que encara està procés, en procés de masterització, però que mos han fet arribar per fer un tast de la música que mos ha quedat eh, entre mans. Eh, una abraçada a tots els seus amics, una abraçada als seus familiars i, eh, i, i a tu, Víctor. Ah, mira, si vols eh, llegim la, la contraportada de, Raque, que también está està, està xula, que le dedicaba Juan el Loco. digo, si es Víctor Sire López, VC López, Pirata del Monte o Enano de Mierda. Hablamos del mismo tipo, un metro y medio de mala leche con nitroglicerina. Dice haber nacido en la tranquila isla de la calma, pero la mayoría sabemos que procede de un planeta exterior del que seguramente expulsaron. La cuestión es que la criaturita ha decidido recopilar sus poesías y cantares. Ah, también canta. En un libro, todos juntitos y ordenados. Este poeto, se hace llamar así, pretende con esta amalgama de versos un ataque al vacilante aislamiento apático neuronal que padecen miles de ciudadanos. Algunos te llegarán como caricias, besos y abrazos de estima. Otros serán puñetazos en el estómago, escupitajos en la cara y vomitadas de visceras y otras lindezas. Pero sabemos que estas páginas son una excusa para soltar su mal genio en palabras encadenadas. Sufrido lector, no sabes lo agradecido que tienes que estar por este acto, si no significaría escuchar todo esto por su propia boca, cosa de la que sus eh, más íntimos empezamos a estar hastiados. Allá tú, oh lector, si te lo cruzas por la calle y hablas con él. Eso sí, tres consejos. No lo laves, perdería su encanto, no lo invites a comer y no le des de beber después de medianoche. 1984. Saludam a tots vosaltres, gràcies per estar cada setmana escoltant-nos a través de Titoeta Ràdio, al 108 de la FM o a través de titoeta.cas i també saludam els oients de Ràdio 77, la ràdio lliure de Mallorca, i com Així, no. com no. Eh, també saludam a tota la gent de uh, eh, Barcelona i des de que ens escolten a través de Bronca, ja sigui el podcast o uh, amb les remissions que se fan els dimecres i els divendres. Gràcies a tothom. Avui és Totes. dia 3 de maig, dissabte, com cada setmana en directe entre les 5 i les 7 de Sora Baixa uh, i dir-vos que ja ho hauríeu de saber, però que la banda nord-americana Crudos arriba de gira a la península, però abans s'aturen a Londres, aquesta nit estan tocant, si no m'equivoc, a Londres, mm -hmm. i mm-hmm. demà ho fan a Mallorca, a Palma, a Sa Possessió, a la carretera de Valldemosa, ben a prop de la presó. Mm, Namunar sí. encara sentirà los mm. crudos. Va, Qui li hagués dit? Quina, quina sortada que d'aquesta aquesta dona. Pues demà, diumenge 4 de maig, los crudos des dels Estats Units a sa possessió a partir de les 8 de Sora Baixa, entrada 5 eurillos, mm -hmm. i estiran tocant juntament amb Borden Mundial i Aspirina Infantil. Mm -hmm. No vos ho perdeu. No, no vos ho podeu perdre. I la veritat és que eh, comentàvem eh, com quan veníem que l'ambient la, està calenta, calenta, perquè per ser illa, que no estem acostumats, eh, com dèiem abans, també a rebre gaires visitants, pues, estaven gent per venir a, a fer dobletes inclús, a, a, a veure les crudos aquí i poder les veure després a Barna també i, i altra gent que ve de, de l'espai bueno, de exterior. Sí, avui, abans que acabi el programa, ens arribarà un corresponsal a, li, mm. proposarem un desafí per la setmana vinent. Mm. I ja te dic, Bernat, que arriba de ben en fora. Saludam els nostres col·laboradors Raül, i i en Jota, mm -hmm. que de qualque manera sempre estan ben a prop, i recordam a Los Crudos, no amb una cançó antiga de los primeros gritos o de les seves primeres edicions dels anys 90, sinó amb el que estan fent ara mateix. S'han tornat a juntar, han tret 11 pulgades en formato flexi, amb nada nada discos, i i que ja hem escoltat aquí el programa, se titula Cobardes i inclou només per una cara quatre cançons. Escoltam Somos del Barrio. Dicen que en el día de hoy, año 1999, nace el Hijo del Diablo para guiarnos con sufrimiento hacia la muerte, pero todos sabemos de buena tinta que ya éramos hijos del diablo incluso antes de nacer. Nos cagamos en este mundo, así como nos cagamos en el prójimo, y lloramos nuestras penas, y sufrimos dolor, y somos asquerosamente débiles, y morimos antes de cumplir 100 años, y 100 años serían un sufrimiento de neuronas y huesos gastados, y todos lo sabemos y pasamos de que nos lo cuenten, y siempre luchando, todo el día luchando, toda una vida luchando. Así hasta que el cansancio madure y se pudra. No sé ni por qué escribo, seguramente porque creo que queda bien toda esta mierda reflejada en papel. Y no me tachéis de pesimista, soy optimista, 100% optimista. Espero morir sano y vivir sin profundas heridas que nunca dejan de supurar. same way. die, Nature you human, your disease is stay same. Put you back into line, put you back in the factory, put you back into line. Give back your security, you know I know about you, I am, I just wanna be where you belong. You know I know about you, I am, the day and you'll get along. Same old life is different and you get deep every stand, So not take a body proud of all you'll ever be. Put you back into line, put you back in the factory. you belong You're my number, you're my don't play and you get along Say more you are different. you can even rejoice And show come on and smile, all you'll ever be Back in July, back in the past, Escoltàvem la banda Criminal Class, una banda nord-americana que va existir a finals dels anys 70 i escoltàvem la cançó You Belong, que apareixia al seu EP 7 pulgades, titulat Out of Vogue, amb la mateixa cançó espectacular, i al bé Situation i Insurgence. Ells eren a la bateria amb Bruce Atta, al baix Mike Patton, a la guitarra Mike Atta i a les bous en Jeff A, que segurament eren Jeff Atta també. Ens enteràvem fa poques setmanes a través de la pàgina web de Maximum Rock and Roll de la mort de càncer de Mike Atta, el guitarrista d'aquesta banda. Uh, varen aparèixer devers l'any 77 i els seus primers singles, especialment aquest que hem escoltat, va ser una gran influència per bandes com Bad Religions, Adolescent Dickies, etc. Uh, i, i bueno, com vos dèiem al principi de, del, del programa, avui tenim moltes sorpreses i és que una de les que tenim és una recepta culinària. Ens envien un burofax que diu així. L'any passat, per primera vegada, el consumidor més exclusiu i trabucat de l'única illa coneguda del Quart Reich germànic va tenir el plaer de tastar el gust pertorbat i irreverent de la sobrassada de peix, l'antítesi de la sobrassada oficial, la que està feta de porc i res nou aporta en, en aquest gris panorama que afronta la gimnèsia major. La temporada passada, Embutidos, el Asturiano, ens va fabricar i comercialitzar el producte, però nosaltres també volem fugir de dependències i ser independents. Així, fidels a la doctrina del fer-lo tu mateix, enguany les matances les farem nosaltres. I fora mirar prim, que són molts els peixos grossos i ben grassos que hem de corar. N'hi ha de tants que segurament tendent sobrassada de peix per molt d'anys, fins i tot segles. Si la present maró, continua. A més, la sobrassada seguirà sent coent, forta, d'espícies i no apta per tots els paladars. Aquí teniu el tas definitiu que podreu degustar. I de sí, de sí, ara ja entrem una miqueta en matèria i aquí hem de saludar a un dels cuiners d'aquest sobrassada de peix. Hola, tia, com estàs? Hola, molt bé, moltes gràcies. Eh, M'heu convidat aquí a explicar-vos un poc la nova recepta. Hombre, ja, home, tenim, encara tenim un poc el gust de, de l'any passat, no? Eh, però se mos està perdent un poc. Però mm, Conta'm una miqueta, què se necessita per fer una bona sobrassada de peix? Bueno, ja abans que el que se necessita és ganes de combinar l'impossible, que això és una mica el que nosaltres uh, humilment intentam, no? Uh, això, si voleu que vos expliqui un poc l'origen, ve, eh, suposo que com vosaltres sabeu, de l'octubre punt, no? Mm -hmm. Nosaltres ja fa uns anys que en la gent de Manacor, uh, especialment en la gent que se diuen 39 escalons, que són un col·lectiu de cinema, bàsicament, que abans eren Recerca Provaga. És una gent que jo penso que sempre ha fet una, una, bueno, una feina impagable, jo penso que qualque dia se, se, se veurà això, perquè des de fa moltíssims d'anys, abans com Recerca Provaga i després com a 39 escalons, pues, estan fent un, un cineclub de pel·lícules algunes d'elles, s'ha de dir, uh, raríssimes, molt males de trobar, molt males també de veure, no? O sigui, mm. jo vaig, eh, vaig poder ser una, un passe d'una pel·lícula que només érem tres i el van dir que se pensaven que era rècord de, de poca audiència, no? Ah, de poca, de poca. Sí, sí, sí, de poca audiència. O sigui, tres persones, dos eren eh, organitzadors i l'altre era jo, no? Però, bueno, eh, jo troc que diu molt d'ells de que, mm, o sigui, és el més anticomercial que vos podeu tirar la cara perquè ells segueixen, segueixen, segueixen i ells pensen que això és el camí, que ningú més ho fa i quan de fer ells. I els és igual si va una persona, si no van dues, si no van cent. Eh, I troc que, bueno, que fan una feina això, molt, molt, molt, molt de, de lloar i eh, a partir d'aquesta feina d'anar fent eh, diferents cicles de cinema diferent, mm -hmm. varen dir això, no? d'obrir una diríem una via de, de cara en el punk, però en el punk entès com a això, fes-ho tu mateix, eh, rompen tot tipus de prejuïcis, uh, eh, diverteix-te, fora tècnica, sinó simplement actitud, és un poc tot, mm. això és el concepte que nosaltres uh, volíem un poc transmetre, no? i que de fet hi ha hagut gent que en el principi quan es deu octubre punk, saps, per, per fet de l'etiqueta punk, pues, hi havia gent que venia i veia coses que deia, això no és punk i tal bueno, hi havia gent que igual se pensava més trobar el punt de cresta i tal, i nosaltres cercàvem més l'actitud, no? Mm. I bueno, hi vam estar tres anys, en tres edicions d'això, de Sotobre Punk. Sotobre Punk feia una part, un apartat de pel·lícules, totes mm. elles això, de baix pressupost, eh, moltes d'elles eh, tipus documentals de gent molt marginal, Uh, després una part d'exposició, de gent també que fa diferent tipus d'art, sigui escultura, pintura, però també un pot sortint un pot de, de, de marges, així més, més comercials. Després, uh, un concert, sempre se fa un concert, i una xerrada, mm. els primers anys. Després ja vàrem uh, intentar introduir eh, coses un pot diferents, no? I vàrem veure que hi va haver un any, això era l'any passat precisament, que se mos va passar més d'octubre, perquè tots, <laughs> tots, tots teníem altres coses i no sé què, i quan van donar compte ja havia passat l'octubre, no? I van dir, bueno, pues ara què feim, no? Clar, li, li seguim dient octubre punk, no, i tal i qual, i bueno, van dir, bueno, pues, com que se m'haurà passat el mes, i també ho volem obrir més i no quedar tan etiquetats dins l'etiqueta de punk, mantenint la mateixa actitud, però canviant una mica el que és eh, la definició, de l'activitat en si o de les jornades en si pues, vàrem decidir per un nom diferent i n'hi va haver un del col·lectiu que va proposar aquest nom sobrassada de peix no? i van dir que bé, era una cosa així bastant per una part tenia el caràcter eh, mallorquí perquè era sobrassada però per altra banda era... El punt com... transgressor també Exacte, no? el punt transgressor d'ajuntar dues coses impossibles i tal i bueno, ens va agradar i vam pensar que bueno, pues, sí, i l'any passat van fer el primer sala de peix i la veritat és que hi va haver, va ser l'any que hi va haver més resposta l'any passat eh? mm. eh? l'any passat van quedar molt molt contents en la resposta de la gent i en guany hem fet la segona edició i com a part del cinema, com he dit, l'exposició, la xerrada i les pel·lícules i el concert, guany hem introduït una, una activitat nova que serà una fira de, una fira de material fet en paper també de manera molt, molt artesanal. Mm -hmm. mm. Tot entorn al, al món de l'autoedició, no? Sí, sí. I on tindrà lloc aquest, uh, aquestes activitats? Supos que a diferents espais com anys anteriors? Sí, uh, hi va haver un any que sempre ho hem fet, la base, diguem, el quarter general sempre ha estat uh, eh, a Manacor, menys un any, que em sembla que va ser el tercer any de Sotura Punt, que varen canviar i van anar a Falanitx. I en guany tornem a Manacor per qüestió bueno, logística, de, allà on tenim més facilitats d'espais de, i això, i en guany tenim quatre espais disponibles, el qual eh, està molt bé. No? Eh, Tenim un espai que és allà on se projectaran les pel·lícules i se farà una xerrada, que és a la sala SACMA, que és una galeria d'art que sempre... Bueno, és allà sí, on... Està... Sí, normalment la gent de Tastanous Colons fa les seves projeccions de pel·lícula i els seus cineclubs els fan allà. L'exposició eh, la farem a una, una altra... El volíem fer un puesto <clears throat> així més neutre, però no hi ha hagut possibilitats i al final també ho fem una altra galeria que està de vora l'estació d'estren, que se diu Galeria l'estació. Eh... El concert el feim a, a Sant Durí, uh mhm. -huh. que és una antiga taulera que ara se dediquen a l'agricultura ecològica i això, i també ens cedeixen les instal·lacions. I la fira de paper la feim en el claustre del convent de, de Manacor, que si no vaig malament és allà on sempre se fan les fires de TVOs antics i tot això. O sigui que... Estem xerrant de, de, de cap de setmana, bueno, no, de la setmana, sencera que va des del divendres dia 9 de maig, eh, amb Som... l'inauguració sí. de, la, de la jornada, no? de l'exposició de sobrassada de pop, sí. eh, dissabte 10, o sigui, bueno, és que... Són dos eh, cap de setmana. Són eh? dos cap de setmanes i sí. amb la setmana pel mig, que, sí. que, que, que no és conya. Sí. No és conya, és una... No, no, és un cartell realment més que, més que complet i, i per Sí, per molt de gustos. Per eh? molt de gustos i per molts horaris, vull dir que no només és allò el concepte de cap de setmana, sinó, ostres, una setmana de, sencera d'activitats. Sí, també guai mos hem obert en el públic infantil, mm -hmm. que mai havien fet res. Per, de cap que... cada vegada pitgen més, no? Sí. <laughs> S'ha d'incorporar. I en a dins la primera fireta de paper de peix, que és aquesta fira de, de material de paper, pues, hem organitzat un, un taller d'origamis, que són aquestes, jo no, ni sabia que eren els, els origamis, <laughs> ho vaig demanar, però m'ho van explicar que això era el que antigament era de papiroflexia ah. i és un taller, doncs, clar, un món de paper però per infants, no? i hi haurà doncs, allà unes uns, unes al·lotes i uns al·lots que estan dins el tema aquest i que faran com a de monitors i monitores pues, pues crios que vulguin introduir-se un poc dins el món de, de la papiroflexia, de, de l'origami. Mm. Pues això és el que tindrem avui. Al programa xerrarem de sobrassada de peix amb ventià, <laughs> eh, aquí a la seva casa, que és Titoeta Ràdio, que ho ha estat, ho és i ho seguirà sent. Sí, de fet, he al·lucinat molt en els canvis, eh? perquè jo feia bastant de... havia estat molt d'anys per aquí i feia temps que no venia i realment això és sí, sí, eh, unes uh, reformes importants. Pues sí, gràcies als activistes aquí de, de, de Titoeta Ràdio. Que... Sempre ha resistit Titoeta, eh? és curiós. Mira que hi ha hagut ràdios a diferents municipis i pobles i això que han tingut època d'esplendor, però després, en canvi, Titoeta troc que són molt caparruts alguns aquí, sí, eh? No? Eh? <laughs> S'ha d'agrair. Escolta, pues avui també en Tia ens du algo de música. Hem començat escoltant algo que ens has duit. Sí, eh, eh, he començat, ja que xerràvem de sobrassada i això, pues, la sobrassada, un dels ingredients bàsics és el seïm, no? Eh, i, I bé, hem, hem posat l'art, que l'art en, en anglès vol dir seïm, no? precisament, i és aquest grup que va fer Angelo. Jo sempre he estat un gran admirador de tot el que ha fet Angelo Biafra, des de Kennedy fins tot i una, temporada va, se va ajuntant la gent del eh, Ministry, que feien més rotllo industrial d'aquest, més, més, més punk industrial, i, i varen fer aquest projecte, no? L'art. De fet, jo tenc dos discos, però jo penso que com aquest, l'altre no li arriba ni, bueno, ni els talons, però aquest és un disco espectacular. I el segon disco que, que duit, n'he duït uns quants, és un disc que bueno, l'he duït avui perquè m'agrada molt, és de lo darrer que jo he descobert, i l'he descobert un poc a través de, de la gent que muntam eh, sobre de Peix, no? que nosaltres com a nosaltres com a col·lectiu vam provat el nom d'Octubre Punk, també per no perdre les arrels, i un dels membres d'Octubre Punk me va enviar un dia eh, una cançó, de fet el videoclip d'aquesta cançó, i jo ja coneixia el frontman, no? que és el Nick Cave, que abans havia estat en Birthday Party, llavors és Nick Cave fan de Bad Seeds, i bueno, és un personatge molt prolífic, i ara ha fet una banda que se diuen uh, eh, Grinderman, i són una banda, de, bueno, jo la trobo molt brutal, fan rotllo d'aquest blues punt rock molt primari, però amb una potència espectacular. I ara aquí teniu un, un tema que se diu No Possibles. Som-hi. My face is finished. My body's gone. And I can't help but think, standing up here in all this applause and gazing down at all the young and the beautiful uh, with their questioning eyes, that I must above all things love myself that I must above all things love myself, that I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd. I ran over, I shouted out. I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed. I combed the hairs across my head. I sucked in my gut, and still she said that she just didn't want to. gates. I tried best to stay up late. I fixed the hinges on her gate, but still she just never wanted to. I bought her a dozen snow white doves. I did her dishes in rubber gloves. I called her honeybee. I called her love, but she just still didn't want to. She just never wants to. type of flower. I played a guitar by the hour. I patted her revolting little chihuahua, but still she just didn't want to. I wrote a song with a hundred lines. I picked a bunch of dandelions. I walked her through the trembling pines, but she just even then didn't want to. She just never wants to. I thought I'd try another tack. I drank a liter of cognac. I threw it down upon her back. But she just laughed and said that she just didn't want to. I thought I'd have another go. I called her my little oh. I felt like my soul, my soul must feel when she said that she just never wanted to. She just didn't want to. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. tia, uh, eh, oh. ara m'ha vingut al cap, uh, una edició fantasma de l'Octubre Punk, que també va tenir lloc uh, entre la darrera edició d'Octubre Punk i la primera sobrassada de peix, quan se vos va passar l'arròs, Sí. Ah, a Palma va coincidir que havia, havia tres concerts durant el mes d'octubre de grups de, de fora i era a Palma, crec. Sí. I se va eh, anunciar com a Octubre I van dir, bueno, pues, ho anunciem tot de cop i fem un cartell d'Octubre Punk en homenatge al sector de Manacó i del Llevant. Ara que ho diu me'n record i a més sé que vaig guardar aquest, aquest cartell perquè em va fer especial il·lusió. Sí. Mm -hmm. Va ser una descentralització de Manacó, no? Sí, <laughs> Mira sí. que, la veritat que estem eh, sempre que estem més a Palma, potser, no? Bueno, aquí també el Gaida també estem bastant, no? Però ens agrada molt totes les propostes que, que sempre surten de Manacor. La veritat és un, és un punt molt, molt, molt candent de, de, de moltes activitats i, i bueno, no sé si era això, però pareixia també un homenatge, no? Fer, fer l'octubre a punt que palma, no? Sí, sí, va estar molt. Jo, ja, ja, ja vols dir que personalment em va fer molta il·lusió veure-ho. Um, I com, com trobes que està actualment la ciutat de Manacot, encara que tu no hi visquis allà? Bueno, jo ara troc que eh, està, bueno, eh, hi ha força coses. Uh, troc que hi va, jo me'n record quan uh, fa molt d'anys, quan jo venia aquí, vivia a Barcelona, jo venia aquí i la veritat és que Manacot estava molt mort i tota la, diguem, tota la marxa i tal estava més en esport, no? Mm. Porto Cristo. I a Porto Cristo hi havia tot un sector bastant punk, eh? o sigui, bueno, i Manacó també, però diríem, eh, allà on ells se movien més era, era en el carreró, no? que hi havia Esmacó aquí, sí. que bueno, en aquella època era tot un, un hervidero, sobretot de, de lo que era el, el punk basco, no? de, de fet, havien, tot, havien anat, havien duit a tocar Escortatu i havien, havien muntat coses importants allà. I ara troc que així com esport eh, bueno, ha perdut bastanta empenta, ara Manacó ha, ha, ha cobrat molta, molta força a nivell de, de, de marge nocturna i això, i a part d'això, pues això, hi ha joves que s'estan moguent i estan fent cosetes, i a part de joves, nosaltres, que ja ens <laughs> considerem més vells que joves, que també, que també empenyem. Però bueno, troc que, que sí, que la gent s'interessa i, i, fa cosetes. De fet, hi ha un grup que nosaltres, jo m'hauria agradat que, que tocassen en nosaltres, però bueno, al final no, no, no, no ha pogut ser, però és un grup de, de tres, tres al·lotes, si no mai malament, i, i un al·lot que se diuen les Addictits, i fan un rotllo punt molt, molt primari, i són, són de Manacor, i bueno, van sortint cosetes. Mm -hmm. Bé, de fet, ara està... També, si vols, ara... Perquè aquesta gent havien de tocar en el concert que, que preparava per Durí, o, o havíeu pensat a... No, jo, jo ah, havia bé. pensat en un altre, però bueno, ja van tenir escritell ple i ja no, i no hi va haver puesto i això. Però ja m'agradaria qualque any donar-los perquè no, no, trobo interessant. Mm, no, no, i tant, i tant. Uh, mira, també un, un de les historietes que també em fan gràcia no? és, la presentació de, llibre de Miquel Àngel vull sí. uh, de Massata Diari d'un indígena que, que a més no, no fa gaire bueno, clar, és una presentació també no fa gaire que ha sortit no? i encara no, encara no l'he tingut entre mans m'ho tocarà ni... passar per transitant el manco això, <laughs> eh, aquí he fet un fallo gros perquè jo l'hagués pogut dur perquè jo el tenc a casa i també mira, no, se m'ha fuit d'escap però va ser bé. Nosaltres sempre pensàvem que Michelangelo Genovoy és un personatge molt, molt sobressada de pell, i sobretot quan vaig llegir a, eh, a darrere del llibre, com a mm. tots els llibres, hi ha com una espècie de sinopsis, no? I en el final de tot, la darrera frase és, diu, un, un, un, un autor de sobressada experiència en vez de, de, faig jo, en vez de, sobresar, de sobrar d'experiència, sobresar d'experiència. Dic, hombre, això, sobressada, eh, sobressada... Ha d'entrar. <laughs> ha d'entrar, no? I estic molt content de que sí, perquè trobàvem que jo la fira de paper aquesta eh, no sabíem molt bé com anirà. Bueno, encara no ho sabem com anirà, no? Perquè a nivell de... no s'ha fet encara, però ja a nivell de participació no sabíem molt bé, el primer any, no, no, no tenim cap tipus d'aquest aspecte d'experiència ni res, no? Perquè nosaltres hem muntat coses musicals o de cinema o això, pues, com que no hem muntat fa més anys, però això no ho hem muntat mai, no teníem mm. gaire contactes. Però, bueno, ho hem començat a moure i, i ara una i ara una altra i, i al final, pues, bueno, s'ha apuntat força gent i sobretot jo troc que el que jo estic molt content és que això, que en Miquel Àngel ens ho fes la presentació perquè almenys aglutinarà gent de la part forana, no? i mm. vendrà allà igual per, per veure Miquel Àngel presentar el llibre, però també veurà la fira i penso que pot ser que si va bé, pues, troc que és un inici de, perquè en, en futures edicions se mantengui aquesta activitat. No? Clar. Uh, bueno, ara, per, per acabar d'explicar l'activitat eh, es farà el convent de, uh, el claustre del convent de Manacor a partir de les 4 del dia 10 de maig uh, a les 10, uh, fins a les 10 i participaran per això les paradetes de Miguel Àngel Genoboi, Senyor Ferrer, eh, Col·lectiu Amorfo, Joan Fortesa, Ediciones Montatelo Tu, Icon Smart, eh, Cholotol, eh, Cholotol, Xolotol. Sí, no sé no? com. Sí, al principi sí, sí. Uh, Jesús Ballester, Ediciones Cara Cartón, uh, Rua Ediciones també i molta gent més. Sí, de moment, uh, uh, quan, via, quan van tancar el cartell, teníem aquests confirmats, però de moment ja se n'han apuntat dos o tres més. No em recordo el nom, però això, que se va, encara se va mm. apuntant mm. gent, no? Clar, és gratuït, uh, nosaltres molts se deixen l'espai, molts se deixen les taules, no, ells no han de dur res més que el material que tenen i si volen vestir un pot la taula, una mica de... Una tala. Una tala i alguna ja o està, algo no? de paper. Sí però també en aquesta fireta de paper se podran comprar coses, però hi haurà coses que no. no? Sí, eh, bueno, eh, jo crec que en el final sí. Eh, en el final la majoria de gent crec que va per, per el que té és, és, és, és per vendre i tal, però jo, per exemple, no, eh, duré una, una parada d'edició Montatelo Tu, que això ho vam fer fa moltíssims anys, anys, eh, sí, anys i panys, eh, a Palma, bàsicament, era també el nucli, i érem una gent, hi havia en Xustrol, en Albert Terrant, eh, en Òscar Millán, en Luz More, jo mateix i vàrem fer pues, això, era, un, era simplement això, pues, si tenies idees te'ls feies amb un paper, els fotocopiaves, nosaltres en aquella època teníem la sort de que ens deixaven la fotocopiadora de, del casal de joves del Molinar i, i allà anàvem a fer fotocopis i ho, ho grapàvem o no, i ho deixàvem en els bars. I era una mica de bueno, pues, repartir un poc les teves paranoies i les teves... La prehistòria de les xarxes socials, sí, no? Sí, i, i ho deixaves allà, i era totalment gratuït, i, bueno, i li van dir això m'ho de tu. I jo vaig anar recopilant tot el que va anar sortint, me penso que ho tenc gairebé tot, i jo serà una mica, més que res, eh, un poc un treball d'arqueologia, no? Sí. De, <laughs> repescar-ho, exposar-ho i un pam, bueno, perquè això, perquè el que dèiem fer, no? perquè la generació de Facebook i Twitter i tal, veiem que hi ha altres maneres també de, de comunicar-se. Sí, això ja, ja apareix el baúl de l'arxiu, no? Els <laughs> arxius aquests, no? Sí. Molt bé, molt jo crec que hi ha molta gent que té molt de càpsules del tiempo, catxes, plenes sí. de fanzines, que se, mos resistim a desfer-nos. Alguns amics ho saben ben bé perquè hem fet mudança darrerament. <laughs> per aquestes catxes estaria sempre és una idea que ens ha rondat al cap com a ajuntar-les abans que se perdin del tot a qualque espai, no? Uh -huh. I que poguessin estar disponibles per un lloc com l'Ateneu o algo així, no? i que sí. poguessis allà fer-te una fotocòpia i trobar material no? que no està a altres mitjans de comunicació i que està com en un limbo, que sembla que està tot a internet però hi ha molt més del ja que se vol. Hi ha molt més, eh? I, i, i menys mal que no hi és tot internet, eh? La veritat és que mm, són coses que a vegades pues, el mateix, no? que la gent que resisteix amb els fanzins i tot això, arriba un moment que dius, hòstia, xapó, menys mal que algú també resisteix amb un tipus de formats i amb un tipus de coses que, que, mm, que són del dia a dia, són d'una altra manera, no s'han de llegir a la pantalla de l'ordenador, pots llegir i, bueno, clar, també te'n pots endur la tablet a cagar, no? Però... Per això mateix tenim aquí aquest fanzin que se diu No Nothing, que presentava aquesta setmana eh, el nostre amic Gato eh, al Bar TNT de Palma, una exposició que va tenir lloc eh, el passat dimarts, dim, dimecres, dimecres, no? dimecres sí. dia 30 d'abril, i on s'exposaven feines de Bernat, eh, vocalista d'Orden Mundial, de portades i cartells que havia fet ell, i altres cartells fets per Gato, eh, pues, el, d'en Gato crec que els darrers 14 anys. Mm. A més d'estar penjats aquests cartells a, eh, a les parets del TNT, que es tirava una bona estona, per si qualque dia sou per Palma i voleu veure cartells a tope, estan vestint les parets d'aquest gran bar de punk rock que hi ha. I no deixa ja... de ser... Veus allà petites eh, fragments d'història, eh? perquè hi ha cartells que, això, que ja tenen la seva... Sí, precisament per això en, en Gato ha publicat eh, un, un, un molt gran recull d'aquests cartells que vesteixen el TNT, mm -hmm. eh, un fanzine que se diu No Nothing, igual que el seu blog, on els trobareu, nonothing.blogspot.com www.fanzine.com i, i bueno, aquest fanzine estarà disponible també a, el proper dia 10, dissabte de la setmana vinent, al claustre de Santo Domingo. Ja ho sabeu. Ara vos deixam amb un altre tema, que després vos, vos explicaré per què he triat aquest tema. El, el grup es diu Pungent Estanys. Doncs això eren Sponge and Stench i ara m'agradaria fer un petit joc que seria demanant en Fede, que té la portada del disc, menys si ara, ara l'està cercant. Si coneixies aquest, aquest grup, aquest disc? No, no, pues, la veritat eh, que no, sempre, eh, sempre sempre dos descobriments. Doncs <laughs> eh? pues aquest, aquest disc, eh, eh, a la portada, clar, això és ràdio, no ho veus, però m'agradaria que en Fede, això està censuradíssim, està dins una bossa de, de plàstic negre tipus basura, i en Fede <laughs> m'agradaria que mos descrigués la portada. Oh, oh, oh estranya, tio. Que surt. Joder, que... Uh, la contrapitjada, la contraportada és pitjor. Mira, jo vos diria que surt una dona es... perquè se li veuen dos tits, dos, <laughs> dos pits. Dos pits. <laughs> Ja, ja no... I també du dos ganivets ben grossos de cuina, però no se li veu la cara perquè d'una màscara en plan Pulp Fiction Sí, de, amb una correa de perro, hi eh, ha sang i tirites. I per tot. És, és una portada molt escarosa, molt, molt, molt. I a darrere eh, hi ha com un calendari, algo així, i se, se pot llegir I love you today more than yesterday, but not as much as tomorrow. Your love sustains me in all my endeavor. Endeavor. Happiness i algo que no se pot llegir. Bé, és una portada molt, molt, molt de, <clears throat> de, de, mal, de mal gust, bé, de mal rotllo, uh, no, perquè és, és, el rotllo... Sí, hem, hem d'agrair que estigui dins una bossa de fens. Sí. <laughs> I uh, jo l'he triada perquè una de les activitats d'aquesta edició de Sobressada de Peix és una xerrada damunt el eh, Marquès de Sade, que, com sabeu, va ser qui va fer tota una sèrie de teories damunt el sadisme, i després d'ell va venir un altre que va fer tot del masoquisme, no? I a partir d'aquí hi va haver masoquisme. I aquesta portada pues, és un poc aquest rotllo, no? Més que res per la màscara que du, no? La màscara que du és la màscara que se relaciona típicament en, en les pràctiques de sadomasoquisme. Sadom vaig que ho vas comprar a Disco Loco, que també té una pegatina darrere de Disco sí. Loco. Disco Loco. uh, <laughs> això, serà, això serà divendres de 16 de, de maig a la sala Sagma a les 8 i mitja i està, bueno, no sé si serà fet a càrrec d'Emilia Paez. Sí, Emilia Paez és un... Bueno, un... Emilia Paez. Sí, en Emilia, ah. en Emilia és un històric de, de l'Ornomos en aquells tempos, després de, de l'Ateneu Llibertaris del Negre. On, abans, no? Eh? Abans de l'Ateneu. Sí, sí, Ornomos era abans, evidentment. Ornomos famós va ser, diríem, l'embrió de l'Ateneu Llibertari Externer, però ben que dinem idea ja estava en, en, amb els Nomos, no? Que en aquell jo me'n record que per aquella època estava a Barcelona estudiant i ja duia pegat, bueno, pegatines i això de, dels Nomos i tothom d'allà, que a Barcelona sempre han estat un poc més me, me, menos floreales <laughs> com aquí, el qual troc que està bé ser floreales, vull dir, no? Però sempre això de... El, el, el lema dels nomos era revolució divertida i a Barcelona no en tenien eh, això <laughs> de revolució divertida. I bueno, pues ja els vaig intentar explicar i de, pues, bueno, pues te pot passar bé i també fer revolució no ten per què ser un amargat allà. Anar... I bueno, pues, en Emilià pues, ha estat en tots aquests moviments i sempre ha estat molt, molt eficat dins el que és el, món llibertari de, de Mallorca i jo no sabia aquesta vertent seva, però sabeu que és un estudiós del Marquès de Sade i a través d'Antoni Pellicer eh, ell ho sabia, coneixia aquesta, aquesta vertent seva i li va proposar fer aquesta xerrada i, i, i bé, jo penso que el, el títol d'aquesta xerrada és bastant bueno, eh, bastant provocatiu perquè és feixista o anarquista no? Marquès de Sade i ja se, el debat està servit eh, ja veurem <laughs> el resultat. Mem, ah, sí. A Manacor interessa molt aquest tema, jo t'ho dic ara. Eh? Sí, sí, no, de fet jo, nosaltres també, no? a nivell de, de sobressada de peix i abans d'octubre punt sempre m'ho ha, ha, tirat bastant aquest, aquest tema. Jo, eh, una cosa que he de dir, no? una, una llança a favor de tot el món aquest de, de sadomasoquisme i això, és que eh, jo vaig llegir el llibre d'una senyora que estava molt ficada amb això, que de fet ella, eh, sempre que fan la fira eròtica de, de Barcelona, té un, un saló allà, que sabeu que un dels seus clients habituals era en, en Berlanga, el director de, de cinema, ja ja mort, i son pare d'en de, Berlanga, que també havia tocat en grup de Samoïda i tot això, i aquesta dona sempre deia que ella considerava que dins el món del sadomasoquisme no hi havia, eh, perquè diu, de, de, de fora diu, la gent se pensa que tots som malalts, que som uns psicòpates, que som uns pervertits, tal. Diu, jo, diu que estic de dins, a més ho, ho conec de fa molt d'anys, diu, vos puc assegurar diu, que dins, dins aquest món hi ha gent que només vol jugar, cadascú estableix els seus límits i no hi ha cap tipus de psicòpata, perquè diu, un psicòpata eh, entès com a la persona que li agrada fer mal per plaer de, de veure sofrir l'altre, diu, si tu, com a psicòpata, saps que l'altre no li estàs fent sofrir, sinó que li estàs donant plaer, ja no t'interessa. O sigui, el psicòpata el que interessa és fer mal de veres. Mm. Diu, nosaltres el que ens interessa és donar plaer. El que passa és que hi ha gent que, per lo que sigui, experimenta el plaer a través del dolor i són igual de respectables com uns altres. I això pues, sempre me va, me va quedar molt, no? aquesta, aquesta argumentació. Per lo qual també ens interessa, no? tot aquest tema així Sí, a vegades eh, s'atribueixen coses també, eh, pues, bueno, una miqueta de tergiversació també a vegades interessada de, de, de, sobretot amb coses que fan referència, per exemple, al món sexual o al plaer o a tal, no? d'aquesta tergiversació, jo crec que interessada d'aquest ocultisme que, que hi ha d'haver en aquestes històries, no? com una manera, com una forma més de repressió i d'exclusió de, sí. de, de lo que són els rols eh, que en teoria has de figurar eh, vamos, oficialment, no? De, eh, de, vamos, del sentir més, més, més ranci de lo que és el sexe, la parella i tot, no? O sigui, també jo crec que són interessos discursos eh, a vegades que, que s'han posat eh, a donar aquest tipus de rols que, eh, pues, com, com confirmava aquesta dona, pues, una miqueta erronis, no? o erronis completament. No? Sí, que quan surt d'una sexualitat que és, en principi és correcta, heterosexual i, d'alguna manera beneïda per l'Iglesi, ja, i clar, i les solidats, jo penso que mentre mm, cap de, de, ses parts, no? siguin dues, siguin deu o siguin vint, sí, sí, sí. Uh, siguin el consentiment, que és un joc que les regles els apoda cada, cada, cada participant i, I el límits i... i, mentre sigui com... Com en qualsevol joc, com sí. en qualsevol sexe, com en qualsevol parella, com en qualsevol relació d'amistat. Uh -huh. uh, o sigui, això són les relacions lliures que has de posar límits i inicis i, i tot a tu, sense cap uh, intromissió de ningú que t'hagi de dir el que has de fer o el que no has de fer. I xerrant de lo que mos diuen que hem de fer, què mos diuen lo que hem de fer la següent banda que escoltarem avui a la baixa? Pues la següent banda se diu una Art Brut i ens diuen que hem de muntar una banda, hem de fer una banda.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 Doncs, uh, doncs sí, bueno, ara enllaçant amb el tema que xerràvem de les tergiversacions, sempre hi ha una que, que m'agrada molt d'explicar i és el, el, el conegut síndrome de Diògenes, o Diògenes, que és aquell, uh, el síndrome és, uh, se, se, li, se, se diu d'algú que acumula fems, uh, és algú molt acumulatiu en el sentit de, de fems, uh, escombraries o, o el que sigui, no? I a mi sempre m'agrada recalcar pues, que, que en cap cas el personatge de, original original de Diògenes en cap cas no va ser un acumulador. Al revés, eh, com diu aquí ara mateix mirant un munt de la, a la Wikipedia, la seva joventut fou la seva joventut fou extravagant i després va iniciar una vida d'austeritat i autocontrol. A l'estiu es cobria d'arena calenta i a l'hivern es colgava de neu, vivia al carrer i dins un tonell anava mal vestit i descalç i altres circumstàncies semblants i en general excèntriques, però sembla que tot i així fou prou respectat. Doncs, bueno, d'acumulador no tenia res, al revés, eh, era un personatge que, que, com li agradava aquesta espècie de nomadisme i, vi i viure amb austeritat i autocontrol, doncs no carretejava res d'escombraries a, a damunt seu. No? És un de, dels petits detalls. Però, bueno, eh, pesar d'això, si voleu, poden seguir xerrant una miqueta del, de, del cartell de, de sobrassada de peix amb... Podríem començar amb les pel·lícules, no? Perquè tenen uns Bueno, hi ha coses interessants. Sí, bueno, les eh, les pel·lícules d'aquesta edició d'enguany, eh, la primera de totes se projectarà el mateix dia de la fireta de paper de peix, no? I se diu Bigoten. Bigoten és una pel·lícula experimental eh, estranyíssima que si qualcú ha vist eh, la de Cabeza Borradora d'en David Lynch, pues està considerada un pas més enllà. No? Si Cabeza Borradora ja és... Uf, molt rara i bueno, és en blanc i negre, té tota aquesta atmosfera eh, apocalíptica i industrial i pues Bigoten és un poc, eh, un poc eh, d'un poc més enllà, no? És una pel·lícula en blanc i negre, té molt de gra, el que és la textura, Uh, no sé si, jo la vaig veure fa molt de temps, me sembla que no té ni diàlegs, i se projectarà a una de les parets dels claustres. No? Nosaltres, la nostra idea, bé, més que res de la gent que està a la comissió de cinema, la seva idea era que se projectar dins un edifici abandonat, si podria ser una mm. tipus fàbrica i això, no? una paret que era allà on hi diuria més, però al final van decidir, bueno, no, no vam tenir cap contacte dient i van decidir pues, fer això, eh? en instal·lar mm. mateix, una paret, i que sigui de tipus sessió contínua, com se fa un temps, i que vagi passant la pel·lícula, i mentre si gent va ser fireta, també és una pel·lícula que si la veus un trosset, pues, tampoc no, no necessites igual, com les pel·lícules que tenen un principi, un, sí. un nus i un desenllaç, pues, aquesta barba gent, i i ja està bé, no? d'alguna manera s'està reprofitant un espai, no? com és sí. un claustre d'un convent, no s'han abandonat eh, <laughs> d'alguna sí. manera a una altra suerte que no és la que tenia originalment, no sí. potser? Bueno, a més, mira. Bigoten va un pot damunt l'origen del món, no? i les primeres imatges eh, m'em recordar que són com un, un déu, eh, que, que, que té com un, un naixement i és com, a, com a, una mica també com cabeza borradora, no? que neix com un fetus i ell és com si doni origen en el món, que també és com un fetus, no? Mm. I a mm. partir d'aquest fetus tot és també se sain de quan un naixement, que també és una cosa molt visceral, molt... Mm. I és un poc... És, és, és, és, és, és un poc... S'argumenta és un poc aquest, no? És el naixement del món, però dur d'una manera molt, molt eh, estètica i molt experimental. Després, la segona és eh, el Benjamin Smoke. En Benjamin Smoke era un personatge de la cultura underground de, de Nova York, que era un, un, un transvestit, eh, li agradava molt vestir-se de, de dona i tenia un, un, un grup o varis grups i feia música així a un nivell també molt, música molt primitiva, un poc tipus Tom Waits, eh, però més, eh, molt més low-fi, no? molt més baixa fidelitat. I sabeu que hi ha un documental que jo no l'he vist, però el mateix que van... El director mateix de, de, del documental aquest de Benjamin Smoke és un que va fer un documental de Montes Fugazi, mm. damunt la banda de, de hardcore Fugazi. I segur que és un documental, això, damunt la vida d'aquest personatge, no? que finalment va morir, ell era, era drogodependent i me pareix que va contreure l'UVIH i, i finalment va morir. I és com una pel·lícula, un poc un documental de la seva vida i una mica d'homenatge, no? Mm. Llavors, és l'Hombre sin nombre, aquesta, l'únic que sé és que va d'un home que viu com si fos un, un talp o una rata, viu dins un forat <laughs> de la terra i <laughs> bueno, surt i entra i no sé, ni xerra ni res, o sigui, unes pel·lícules. És que eh, ja vols dir que aquesta... És xinesa aquesta, no? <laughs> Aquesta és xinesa. no ho sé de bona. No, perquè aquí posa ah, eh, Wang Bing, ah, Xina, pues, sí, pues 2009, 93 Aquesta minuts. gent dels 39 escalons ja vols dir que si a vegades només hi van tres, tres persones en el seu pas és perquè tenen unes pel·lícules realment... Eh? raríssimes. Dignes de veure. Sí. I després la darrera és eh, de disco bands que vos han posat aquesta, que era de Make a Band, eh, fer una banda, l'he posada degut en aquesta pel·lícula. La darrera pel·lícula se diu Que tienes debajo del sombrero. I Que tienes debajo del sombrero és una pel·lícula que, eh, si voleu, està, em pareix que en el YouTube la podeu trobar. És una pel·lícula damunt un centre que està a la costa oest dels Estats Units que se dediquen a fer teràpia en gent eh, discapacitada, bàsicament eh, psíquica, i fan teràpia a través de l'art. Mm. I tenen un centre grossíssim i eh, ells hi van allà unes hores i els fan fer... Bueno, els donen materials perquè ells s'expressin pues, a través de l'art, no? I una de les, de les dones, eh, aquesta pel·lícula va damunt d'aquest centre d'art, no? I una de les dones que hi ha allà és una dona que eh, és un poc és el fil conductor de tot el documental i a mesura que ella va eh, agafant confiança damunt ella mateixa, se va posant eh, capells més extravagants i se posa més coses pel cap, no? I ella no xerra, no, no, et sorda, es muda, però eh, arriben a la conclusió de que això és una mostra de que com ella va creixent la seva autoestima, no? El fet de que a través de l'art ella veu que va traient tot el seu món interior i, i va veient com ella cada vegada s'ornamenta més, sobretot el cap, no? Mm. I, I aquesta banda que vos he posat de Make a Band se diu precisament Art Brut, és una banda que està formada per per membres de, de Berlín i d'Anglaterra. És una banda actual, bastant actual, però té aquest so anglès, d'espunk anglès, que a mi me recorda una mica en els Buzzcocks, eh, en aquest tipus de, de, de punk guitarrero que també a vegades se li ha dit el power, el power pop aquest, no? I se diu un art brut, i precisament art brut va ser en, en, en Dubufet, que en Dubufet va ser un artista de, de mitjans del segle passat que se va dedicar a recopilar tota una sèrie de, de treballs artístics de gent que estava a manicomis. Mm i ell va fer la definició d'art brut, no? I l'art brut era art que no estava fet ni per transcendir la fama, ni per transcendir a nivell monetari, ni reconeixement, ni res, sinó simplement era gent que tenia una necessitat interior de mostrar el seu món i ho feia a través de l'art, no? I a partir d'aquí, de l'art brut, llavors es va sortir tot el món de l'outsider art, que és l'art marginal, i ara de tot això, com el que fa el capitalisme voràs, pues ara ja se n'ha fet un negoci, no? Nyam, nyam i ara pues, doncs, hi ha gent que, bueno, que se dedica a fer outsider art i fins i tot hi ha psicòpates que estan a presons i fan quadres com a xurros i els devenen a, a quantitats astronòmiques. Però bueno, això és un altre, és un altre tema. Sí, recordam que, que això, es Bigoten serà el dia 10 de maig a partir de les 6 en sessió contínua. El dimarts 13 de maig tindrem la Benjamin Smoke a la sala SACMA a partir de les 8 i mitja. El, dimar el dimecres 14 de maig El Hombre Sin Nombre a la sala SACMA també a les 8 i mitja i el dijous 15 de maig a la sala SACMA també a les 8 i mitja que tienes debajo del sombrero i donem a escoltar alguna coseta. Oh, yes, I do like No, no, no, no, no. no. Idò, això que heu sentit ara en el Watt Tyler, en el tema, una versió de Swiss Child of Mine dels Guns N' Roses, que, bueno, és, és What Tyler és un grup, eh, eh, avui l'he duit, perquè, de fet, jo en Fede ja fa temps que em diu, ha de venir un dia en el programa de ràdio i tal. I jo una de les coses que m'ha vingut a fer un dia és uh, fer una, com un monogràfic de Walt Tyler. Jo som un gran fan d'aquesta banda anglesa, i ells sempre s'han dedicat a fer versions en pla cachondeo total i de portades, de noms, de cançons i tot, no? I de fet, eh, hem tingut contactes amb ells perquè els volíem dur un any a, a tocar, però el final no, no, va, no va poder ser. De fet, el baixista eh, va venir aquí quan... Eh, eh com se deia això? Abans, eh, eh, el que ara és l'altra eh, barra, Mm. Abans, durant una època, va ser un, com un local així social i... Sergio Pluc. Sergio Pluc, exacte. Mm pues va venir eh, el baixista eh, amb una altra banda que tenia, però l'altra banda que tenia era un rotllo molt punk 77, saps? No, era, no tenia res que veure amb un God Tyler i els va d'un Simon, un Simon que era molt amic d'ells i... I no sé si va arribar a tocar a Bob Tyler i tot. Sí, ja m'ho sembla que en Simon va arribar a tocar. I no, sempre ha estat una espina, perquè troc que bueno, tenen un sentit de sumó boníssim i, i això, per exemple, això era una mostra, no? Ells van fer una versió de, de Street Child of Mine de, de Guns N' Roses i, bueno, que comença que diu això, no? You like Guns N' Roses? No, no, no, no, com que diu això, no, no, no va bé per aquí Diu, si t'agrada la música, diu, nosaltres te farem el mateix, però el nostre missatge no serà tan masclista, <laughs> tan... Saps? La música és igual, però el missatge no... I, de fet, la portada d'aquest disco se veuen els tres membres de What Tyler, que estan enculant en Natural Rose i li estan rebentant <laughs> literalment les tripes o sigui, és, és un desfase. Hauríem d'haver posat aquest tema l'any passat, a, quan, quan un, va venir <laughs> a Mallorca. És un desfase. I ells també sempre han apoyat molt tot el, el que és el, el rotllo gay. Han estat uns grans eh, lluitadors per la causa gay. Però bé, eh, <laughs> això, un, un incís. Sí, Bernat mos pot dir les bandes que... Sí, no, no, és que encara estava... Perquè últimament no mal que estic a l'altra banda de la peixera perquè, i no estic acabant de, de, de veure sí, portades, totes aquestes portades que avui estan circulant per aquí. Avui hi ha unes portades realment. Espectacular. Bueno, ben, uh, dissabte, 17 de maig tindrem el concert a Sant Durí, com hem comentat abans, a la carretera de Palma Manacor, número 40, de vora Los Melones, a les, <laughs> a les 9 i no sé exactament quin serà l'ordre, però sobretot comença, hi haurà ordre mundial, forces elèctriques d'Andorra i una bèstia incontrolable i sopar per, a preus populars també. Sí, nosaltres des d'aquí volem agrair a eh, la col·laboració de la gent que du Som Durí perquè m'hauran cedit els espais totalment eh, per la Face i a més els fan agricultura ecològica i, i mordeixen les seves instal·lacions perquè també tenen bueno, unes, càmeres, tenen forns i això i nosaltres ja anirem de bon de matí a fi de durant el dia anar cuinant eh, coques Ostres, que bé. en els seus productes, no? Evidentment, els productes els hi compren a ells, però anirem cuinant les coques a fi de, això, de que quan comenci a arribar la gent ja tinguem un, un gran eh, varietat de coques de verdures Ah. Per anar fent bocins i això seria, el sopar eh, consistiria en això, no? En coques fetes eh, a la mateixa hora baixa allà mateix, cuinades allà mateix. Que bé, que bé, que bé, que bé. No, a més, en productes de Sant Durí que realment porten anys ja, també, eh? sí. amb, amb el tema de l'agricultura ecològica. Sí. Molt bé. I sorda, ja vol dir, no sé encara com, com s'irà, eh, molt durat són Javi Vegas, i ja veurem sort de supos que els grups així com els vagin bé, però com ha dit en, en Bernat, toquen Ordre Mundial, que són d'aquí de la ciutat, hi ha membres d'Estrance, toquen les forces elèctriques d'Andorra, que hi ha un petit problema que a mi m'han informat que toquen en dues bateries, però en Joan Cabot, que és una de les bateries, no hi serà per aquí, perquè està, no sé per on, està per la península. Però sabeu que tenen una, una bateria substitut, una, una lota, i eh, se vol haurà la substitut. O sigui que per ahir que han confirmat que se mantindran les dues bateries. Molt Importantíssim a saber. Eh. Uh, estem escoltant la maqueta precisament de FEA, a eh, Forces Elèctriques d'Andorra, la podeu consultar al seu bandcamp titulat Eres FEA, i, i bueno, són cinc temes que deuen rondar els, quasi la hora sí, de gravació. Cinc temes, no? Sis temes, sí. Una banda experimental formada per Antia Mas, Jordi Martínez, Tomeu Canyelles, Llorenç Balaguer, Joan Cabot, Toni Toledo, i la nova bateria que coneixerem a Sondorí. Perfecte, perfecte. També tinc moltes ganes ja de veure tot aquest, tot aquest trullet. I la tercera banda, que és una bèstia incontrolable, que aquests venen de Barcelona, que sabeu que estava prevista una visita per gener, que m'apareix que finalment eh, per problemes no va poder ser, i ara pues, eh, finalment eh, ja, bueno, els pissatges ja estan comprats. Sí, sí, no, i realment des d'aquí, des de 1984, i si mos escoltau els eh, d'allà a Barcelona, els de la bèstia incontrolable, tots sabeu qui som. Uh, bueno, estem esperant. Escoltam el seu LP Observant com el món es destrueix, editat per La vida és un mus amb la cançó No hi ha esperança. maldigo. Exijo un mundo libre y solidario, que cada cual autogestione a su manera, su vida, su espacio, su comida, sus ideas, sus formas, su conciencia, sin necesidad de maltratar al hermano o a la hermana, que convive con nosotros en la tierra, que los colores de la piel se amen, se mezclen, se entremezclen, se respeten, que aprendamos a vivir en armonía con la natura, con todos sus habitantes, Tal vez exija, exija, eh, exija demasiado. El mundo es caos y es lo que nos ha tocado. La vida es dura, incomprensible y sufrida. ¿Quién eres tú para venir a cuestionar? El pastel se repartió entre unos cuantos, unos cuantos asesinos poderosos, que asesinan con las manos de otros hombres. Esos hombres se creen tener el mando. Tal vez no saben que son solo esclavos. Tal vez lo saben, pero es que les encanta. Ese pequeño poder otorgado, para hacer sufrir al pobre, para maltratar al débil, para machacar al pueblo. Maldigo a todos esos asesinos, a los de arriba y también a los de abajo. Los maldigo de lo más profundo de mis entrañas y deseo que algún día lo entiendan y se pudran de remordimientos en sus propios excrementos, que reciban de golpe todo el dolor que a este mundo le han impuesto y lo lleven encima, segundo por segundo, durante años, que supliquen un respiro en su muerte. Os maldigo, os maldigo para siempre, os maldigo, maldigo eternamente. Soy la rata, ratas, eh, una de les cançons que apareixen al primer LP de la banda mallorquina Orden Mundial, formada pels excomponents de Cop de Fona. I, i bueno, des d'aquí recordam, estem a l'espera d'aquest segon LP que ha de sortir mm. ben aviat de la per mà juny, també. en de... teoria, no? Això diuen. Menys si molt venen a presentar-ho ja. Bueno, per juny, quan surti. De moment estaran tocant demà a sa posació, dia 4 de ah, maig, juntament amb Los Crudos, com vos dèiem al començament del programa, i amb Aspirina Infantil. A les 8 en punt de Sora Baixa, gala de tarda, 5 euros d'entrada i el pati de sa posació, estirant, pinxant també amb Baby Colapso i en DJ Víctor Campanas i serà un, una hora baixa memorable. I, Uh, I també estaven tocant de Mundial el dia de 7 de maig, com dèiem abans, eh, tia, amb sí. una bèstia incontrolable i amb forces elèctriques d'Andorra, Sondurí. Sí, a partir de les 9 de, de, de, bueno, des, des vespre ja. Al caire del sol, sí, sí, coques sí. de trampó i de tot tipus. I de verdures. De sí. la mà de sobrassada de peix. Abans que te'n vagis, sí. l'any passat uh, vau fer una sobrassada de peix, o no? <laughs> bueno, l'any passat se varen fer uns canapés que els va fer en, en Sustance i no sé exactament de què eren. <laughs> que, li va, que li va fotre, no? Jo no els vaig provar, però sí, sé que va mesclar amb perill que en Shoes, en, en P, jo no sé què va fer, <laughs> però no us puc donar la meva opinió perquè això ho va fer. L'any passat vam fer dues inauguracions, però l'any passat hi havia dos espais expositius. Un era a lo que antigament era la sala d'Espugnic, de Manacor, que ara se diu Escultural i que està molt bé, ho ha agafat una altra gent, abans també estava molt bé, però ara ho han reformat i, i troc que encara queda més acollidor i, i l'altra exposició la van fer a Sala Sama. I van fer la presentació dijous, primer a l'Espúnic i després una altra presentació el divendres a la Sala Samma. I jo els dijous, quan hi feia feina, era sora baixa perquè pues, no hi vaig poder anar. I va ser allà on se va fer aquest tast, o sigui que no, me la vaig perdre. Llavors, però guany, en sustant, m'ha promès que, que, que tornaria... Ho tornarà, a, tornarà a provar, no? A repetir, sí. Mm. I pues... de, ja ho sabeu, això, eh, per maig, del 9 al 16, no, el 17. El 17, el 17. sí. 9 al no, 17. Pues, Sobrassada de peix. Un plaer haver-vos donat aquest primer gràcies. tast aquí des de 1984. Gràcies per venir, tia. Ja saps Mol, que quan vulguis... Moltes gràcies per convidar-me podem xerrar en nom de tot eh, Octubre Punk. Evidentment, una abraçada a tot el llevant mallorquí. Vale. Tots aquests I... cuiners fantàstics, també. Allà I si me deixeu, vos deixaré el darrer tema, uh, eh, els Screamers. Sí, Screamers, clar, l'he triat perquè es troba que és una banda molt sobrecedera, no?, de peix. Això, que és, és com això, no?, d'aquestes coses impossibles, perquè tu penses uh, música punk i sempre penses en guitarres. I d'ahir Screamers, i això és que no és res actual, això era un grup del 77, de, de la costa oest de Califòrnia. Però doncs van, van fer punk sense guitarres, o sigui, de fet, eh, tenien... ells també no van gravar res, així, editar res hi eh, ha gravacions, però s'han editat posteriorment, a la seva desaparició com a banda. El que passa és que ells van crear un fenomen que abans d'ells sortir com a banda ja van crear tota una sèrie d'expectatives, de, bueno, no? Van fer un logo que encara ara jo eh, l'he vist reproduït a molt de puestos, que és una cara amb un tipus on sos pel drets, eh, que això era seu, un dels seus logos, i van fer tota una campanya de promoció molt potent, no? I la gent ja xerrava molt d'ells i encara quasi, quasi ningú els havia sentit tocar, no? O sigui, amb això pues, van tenir un poc aquest punt així també transgressor i un poc de, de, de, de, de, de transgredir el que és el concepte de propaganda. I, i després això, quan tocaven, eh, tocaven amb un piano elèctric, amb un sintetitzador, veu i, i a vegades incorporaven un violí, però mai van emplear guitarres, el qual és, és prou transgressor i he triat un darrer tema. Uh, precisament el vocalista, que se feia dir Tomato Tomato Plenty, va adquirir sí. certa repercussió al món artístic perquè també feia quadros, no? Sí, sí. Era, era, sí, era pintor, era, va morir uh, a principis del 2000, me sembla, però ell també venia del món de, de l'art, no? En general, així i aquesta sí. cara que deies és un poc, evoca un poc aquell el grito de Munch, no? Sí, i a més ell també estava, havia estat en companyies de teatre i mm, se, se diu que precisament jo crec que de Kennedy eh, tot el show escènic d'en Biafra que era molt espasmòdic, no? De que va ser un poc sí, eh, aquesta imatge de, de, de front man punk que per ell que li agafen atacs de depilèsia, no? pues això eh, un poc el, pre, el precursor ja havia estat en, en Tomata Duplenti en els shows dels de, de Screamers, no? ja tenia aquest tipus de, de cantar però molt teatral i molt eh, neurestènic Sí, i encara que no van eh, publicar cap plàstic en format vinilo, aquesta banda mm -hmm. crec que va arri arribar va a distribuir fem... milers de còpies de maquetes, les seves demos, sí, maquetes, sí. directes, no? Això sí, sí. Que bé, tia. Però ho, deixem en sols Screamers. Vinga. screams. Though it's always at a distance, on the street, at the club. She sits, she smokes, she vanishes. Tonight's like got her all choked up. She couldn't really run away. hands. She does nothing. She an She finds them all. She blamed herself. Look out on the beach. There's a knife in her hand on her in her knees. She stabs the sand, look high in the cliff. She burns at the stake. She sings the message through the flames, through the flames. Bé, bé, bé, i uh, després d'escoltar aquests temes i de presentar-se a l'Obrassada de Peix, ja farem, aprofitarem per fer una miqueta d'agenda de les cosetes que hi ha aquests dies. Uh, recordam també que el dijous uh, va ser dia 1 de maig, uh, hi va haver totes les manifestacions uh, evidentment previstes uh, <laughs> i típiques, uh, i res, i vàrem estar també pues, uh, allà també a les voltes, que varen estar tocant un parell de grupats, que vàrem estar allà fent una paella superbona, i bueno, Uh, eh, passada de tot això, uh, avui, dia 3 de maig, també hi havia... Uh, estava llegint unes jornades antiespacistes uh, que deixis el veganisme dins els moviments socials. Això és uh, el CUDIA, de fet, al centre social de la Fundació Torrents i és a partir de les 6, o sigui que ja feis una mica de tard fins a les 8 i mitja. Després també... Eh, Uh, dia 9 de maig coincideix justament també amb l'inici eh, de sobrassada de peix a, eh, a la ciutat, a Transitant, a, a partir de les 7 fins a les 8 i mitja hi haurà la presentació del llibre Dissidències, Història i Cultura Obrera a la Mallorca Contemporània, que, que mm, bé, ha estat el primer llibre que coediten gràcies a l'oferiment per engegar una col·laboració permanent per part del col·lectiu Grup d'Estudis llibert, eh, Llibertaris dels Oblidats. Aquest vol ser el número 1 de la nostra col·lecció, que tindrà per nom Resistències. També eh, hi ha una obertura d'un seminari sobre, sobre sexe, intimitat i secularisme, aquests dies a l'edifici de Sarriera, dia 5, 6, 7 i 8 de maig, i llavors també un altre seminari de eh, violència contra les dones i polítiques socials neoliberals en els circuits transnacionals de crim, sexe i drogues, que tindrà en el mateix edifici de Sarriera eh, durant els dies 14, 19 i 28 de maig. I no sé si ara em deixo alguna coseta de... Sí, eh, ens informen que el proper diumenge 11 de maig a Factoria de Soig, polígono de Sant Lleut, Santa Maria, ja ho hauríeu de conèixer, mm. a partir de les 12 del migdia i fins les 12 de la nit, per infants i per gent gran, arriba a la Diada San Canut de Primavera. Ens envien un, comunicado al nuestro burofax, ya sabeu, ara és es arroba gmail.com i ens comunican desde el colectivo San Canut os convocamos a una nueva fórmula de evento, especial porque esta vez No es en las fiestas de San Sebastián de Ciutat... como venimos haciendo desde hace 15 años. Sobre todo es especial porque se la dedicamos a un gran amigo estrechamente vinculado a todos nosotros y nosotras. Menudo genio nos ha dejado. Va por ti, Víctor. Como sabréis, nuestra fiesta alternativa ha tenido serias dificultades en la última edición y para que sea posible la siguiente tenemos que ponernos las pilas para recaudar fondos económicos necesarios para realizarlo. Esta diada es una de las iniciativas que vendremos organizando durante este año con este fin. Además, nos encanta proponeros un buen plan para un domingo de primavera donde podamos disfrutar de un amplio programa variado, desde niños y no tan niños compartamos cultura y diversión. Desde las 12 del mediodía habrá paellas populares, talleres abiertos, puestos con comida artesanía, show para todos los públicos y una muestra de graffiti de más de 20 metros y hasta un castillo hinchable. Actuaciones infantiles a cargo de Mr. Carrock con su espectáculo Attenzione y Chango de Piratas Pirates. Como siempre, mucha música en directo con las actuaciones de Hermanos Brothers, Impresentables, Riot Cats y Alma Canalla, todo al aire libre y con el buen rollo habitual. Necesitamos vuestro apoyo i os esperamos. Mm, ben suculent també. També ens entra un altre burofax de la misteriosa banda mallorquina Mente Mínima mm. 21. Uh, eh, una banda que els darrers mesos mos ha anat... Uh, amollant via el seu bandcamp algunes de les, de les seves primeres composicions eh, uh, se fan, fan servir tags Uh, per trobar-los com a experimental rock stop, stoner, punk, dub, experimental, rock funk, surf tropical, Palma de Mallorca. I no donaven moltes pistes dels membres i sembla que ja s'ha desvelat el secreto. Wow. Però lo millor seria conèixer-los en directe i saber qui són. El proper divendres 9 de maig al Bar Jarana de Palma, a partir dels 11 i mitja i amb entrada gratuïta se presenta per tothom Mente Mínima, 21 i escoltam la seva darrera, el seu darrer llançament, la cançó Sabana Santa. Thank you. música para millonarios, ja ho diuen. <laughs> pues des d'aquí, des de 1984, amb Mente Mínima 21, eh, tan ment, quasi, quasi, com la sobrassada de peix. Eh, recordeu que estiran presentant-se en directe, com vos dèiem, el proper divendres nou a Jarana de Palma. Mm -hmm. I per posar un poc d'ordre aquí ve Va. un corresponsal. Des sí. de Arrayo y Ratia, en Zara Zarauz, eh, llega aquí nuestro colaborador Abuelete. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Hola, buenas, buenas tardes a todo el mundo. Pues, pues nada, muchas gracias eh, por, dejarme hablar ahí un poco, ¿eh? eh. <laughs> Para quien no lo sepa, acabamos de ir a rescatarle del aeropuerto. Por Ahora ya podemos dar la bienvenida a Larry <laughs> en los controles. Y, tenemos aquí a un colaborador ahí en misión de hermandad. Eh, vamos a hermanar nuestros programas. Sí, sí, sí, no es la primera vez ¿eh? que hemos hecho, ¿no? Alguna entrevista que hemos hecho por teléfono a o en mediación de algún disco que ha salido y tal, y y sí, vamos a hacer algo ahí, ¿no? Con el fin de semana que, nos espera, ¿eh? con el concierto de mañana. Porque a eso eh, has venido, ¿eh? A entregarte al concierto de los crudos. Bueno, la excusa era esa, la verdad. Eh, también hay que decir que tocan Orden Mundial y Aspirina Infantil, es muy importante ahí. Pero bueno, a ver a los amigos también y a estar un rato por aquí, claro. ¿Estarán tocando los crudos en Zarauz? Estarán el viernes que viene, 9 de mayo, con Dictadura, Gaiche y Metralleta. ¿eh? Y parece que las entradas han vendido bastantes y será otra noche memorable ahí. Muy bien, muy bien. Pues... Fede, ¿hacemos doblete o no? Uy, depende de cómo acabemos. Lo veo mal. Pues como acabes el domingo, igual estás mal todavía el, viernes que viene, ¿no? <laughs> Joder. ¿Cómo y, sois? Y para poner un poco de orden, te has traído tu pequeño baúl de singles Inseparable, ¿no? Eh, que te llevas esta media docena de singles allá donde te vas, ¿no? A Tailandia o a... Siempre, siempre llevo, por si caigo alguna, en alguna isla desierta, pues <laughs> yo no tengo tres cosas para llevar, tengo dos, porque una siempre llevo, que es el baúl este de que me hablas ahí. Y sí, bueno, hay algunos discos, la verdad, que me has obligado a elegir ahí rápidamente. <laughs> y bueno, vamos a ir algo de ahí, ¿no? También decías. Venga, vamos con, con qué. Pues no sé, ¿tienes por ahí alguna banda peruana preparada ahí bastante bastante mítica, que es un ataque frontal, ¿no? Sí, cuenta con ello. Y no sé, tú has dicho por ahí un temilla que no sé ni cómo se llama, eh, la verdad. Ah, ya no formo parte de, esto. Eh, este single eh, está recuperado nuevamente desde 2005 por Burrito Records. Y es una grabación del año 1988. Es una reedición, digamos. Eh. Pues vamos a escuchar un poco de rabia peruana. que también le mola ataque frontal. Eh, me imagino que le molará. no sé si los conocerá, pero sí, sí que le gustará. Y al, otro elemento también, a Crispin. Ahí. Somos los que hacemos Aratasaraos los martes. Ahí. ahí por la noche, para animar el pueblo, ¿no? Sí, por la noche, a las nueve y media once 11, y ahí solemos estar. Ya este año hacemos los ocho añitos en las ondas, Bien como programa y bien como radio también, porque empezamos ahí cuando empezamos a emitir en FM y la verdad es que ahí seguimos, hay ah, Pocas vacaciones solemos tomar nosotros, la verdad. A rayo ratia. Y a rayo y ratia. Que por cierto, como novedad, hace un mes así pusimos lo que es Zarauz es como un valle plano, pues en una parte pues de Moyarri, ahí en el camping una antena, un repetidor, y ahora llegamos ahí a, los pueblos colindantes de al lado, que para nosotros es un paso de gigante, ¿no? Una radio pequeñita que está ubicada en el Gasteche de dentro del váter lo que, es, lo que era el váter del piso de arriba, pues poder llegar ahí a, no sé, 8 o 10 kilómetros, pues me parece ya increíble, ¿no? Y bueno, y para el resto del mundo por internet, por supuesto. O sea que sale casi de las cloacas. casi, casi. Ahí, ahí sale <laughs> eh, típico que te miras así para arriba a ver qué hay. Pues ahí andamos, ahí andamos, ahí ahora. ¿Cuántos programas más o menos tendréis en Arrayo y Rati actualmente? En Arrayo, pues creo que nueve exactamente, y todos los días de la semana menos el sábado. Y más o menos desde hace yo creo que 3, 4 años llevamos la misma línea de la misma gente. Ahí, ¿no? Que eso también está bien. Se ha sentado, ¿no? Porque también yo creo que como un montón de proyectos ahí, cuando empiezas el Bune se hace que, hay un montón de, programas, ¿no? Nosotros tuvimos 18 en parrilla, me acuerdo, ¿no? Al principio, ¿no? Todo, la novedad siempre es una explosión ahí de... a la gente le tira ahí, ¿no? Pero está guay, ¿no? Yo siempre digo que la radio, si tienes oportunidad de radio eh, tienes que probar. Luego igual dices, va, pues no es lo mío, pues bueno, pero probar, ¿no? Todos tenemos algo que contar ahí. Siempre hay alguien que escuche, aunque al menos que te lo piense, que te imagines, siempre está al otro lado. Además, hay, bastante seguimiento en el pueblo. A veces entras a un bar y está sonando a Rayo y Ratia, ¿no? Sí, a veces suele pasar, sí, sí, sí. Eh, está guay, no sé. Tenéis una programación continuada, ¿no? Cuando no hay... Sí, lo que hacemos, pues medio internet de otros radios libres de, de Euskal Herria más que nada, pues coger ahí programas diferentes, hay todo por internet. Entonces, música, lo que es música, más hay a la noche y a la tarde hay una horita, creo que de, de 6 a 7. Y lo demás son programas cogidos por ahí de todo tipo y los, los hechos en casa. ¿eh? Y los sábados las repeticiones. Eso es. Pues está guay haciendo así red, ¿no? También eh, ir poniendo programas de, otras parrillas también está guay. Aparte, claro, que tenéis la ventaja de la FM, ¿no? Y pues claro, es una pasada, ¿no? Poder escuchar por FM cosas que, que suenan de otras de otros sitios está, muy, bien. A tres pueblos hay cuatro montañas en medio. Sí, en este caso también. sí, sí que, está bien. dar esa oportunidad de escuchar, por eh. ejemplo, a la Betty Ratia es la la radio de Gasteiz, que lleva un montón de años, pues poderla, cuando enciendes la radio, poder escuchar, no tener que meter internet y... Buscar el podcast. siempre es más difícil y mm. nos cuesta más que las o no. Y eso está, está muy guay, la verdad. Mm. Sí, sí. ¿Qué nos dice tu baúl? Eh, mi baúl, a ver, eh, pues ahí hay una, una recopia de varias bandas ochenteras, de, de las buenas de Barcelona, lo disocial Antidogmatics y demás. ¿Y Antimanguis? Y antimanguis también. Y no sé, pues elige, elegid la que queráis. Larry algo ha dicho, ¿no? De Manguis, Larry, Larry dice acero y hormigón. Venga, pues. 1984, ya pocos minutos de acabar el programa. Mm. Hoy con Abuelo de Zarata Zarauz, ese programa Puncarra ahí desde, desde Guipúzcoa, desde Arrayo y Ratia. Puncarra. o... Puncarrismo. <laughs> Hay que hacer, hay que hacer una unión entre los programas de, ruido y de punk de, del Estado, que hay unos cuantos hay, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuáles sigues? actualmente? Pues así suelo escuchar. Hay uno en Salamanca, en Radio Perrera, eh, que se llama Mejor que los 80, que está muy bien que lo lleva gente de gente que toca en Regner Surfers y gente así. Y luego pues están los también está bien Colores de Guerra que ya no emite, creo, y luego está la Casa de la Bomba en Madrid, Catado Pain, luego mítico Ciudad Pudrida de, Radio Topo de Zaragoza. Y hay cosillas, hay cosillas interesantes, hay. Habrá que hacer un día unas jornadas o algo, ¿no? Aquí en la isla o... Pues sí, cuando quieras. Pues ya está, ya está hablado. <laughs> Eh, apuramos un poco el tiempo y Creo que te vamos a proponer un desafío, pero si te lo decimos ahora. si es deportivo, me niego ya directamente. Ahí, pues ¿eh? Semideportivo. <laughs> Pues. Escuchamos una cancioncilla más y, vemos cómo proponértelo, porque no queremos que digas que no. Vale, perfecto. Ponemos ese de Final Warning. Nos van a los suecos, ¿no? Si no me equivoco. No, americanos. Creo que son antiguos de, de, Portland o de por ahí. De, es que es raro en Portland si no hay grupos de música, nunca ha habido, ¿no? sea, de los pocos igual. Sí, <laughs> esto es del año 84. Es un single, una vuelve a estar disponible de la mano de Blackwater, ah, pero originalmente fue editado en Fatal Erection. ¿Conoces? Oh. Pregunta de Trivial, de Quesito. ¿Reconoces ese sello, ah, Fatal Erection? No, pero... Creo que era el sello de, de Poison Idea, en el que editaban sus propios discos. Entonces, esta es la tercera referencia del año 84 cuatro temas de esta banda que se llama Final Warning y vamos a escuchar uno de ellos. Vamos, dale. Cuando Larry. I don't want to in my life It's more than God that I believe in This is no top game soldier This is real flesh and pain I refuse to support the system That uses death as a means of gain twisted protest. My no ears will you I don't want It's I don't believe it. Rain and death fall from the sky. Pues sí, Final Warning. De Portland, Estados ah. Unidos, ¿no? Sí, mm, parece que sí. Eh, pues ya para casi para despedir el programa y teniendo en cuenta que mañana hay este gran evento, este concierto de los crudos en Posesión, Palma, ah, y ya que vas a estar aquí, vamos a hacer un trabajo para, tres colectivos. Harás un trabajo que servirá para los tres. Te proponemos, a ver si la semana que viene lo podemos conseguir y, poder emitirlo, ah, hacerle una entrevista a la banda. Llevas tu grabadora, que es el otro objeto que te llevarías a una isla desierta. Sí, ya me queda solo uno. Eh. <laughs> y, y mira, ¿qué te parece? ¿Aceptas el desafío? Luego lo tienes que emitir el martes en Zaratazaraos. Este martes tiene que ser por narices, no puede ser el siguiente ahí. para prepararlo un poco los cortes, eh, que nos gusta hacer las cosas ahí eh, con cariño. Eh. Muy bien. <laughs> <laughs> para quedar bien, que va, meteremos ahí lo que salga. pues, ¿aceptas el, el, desafío? Pero yo solo no, ¿no? O sea, con vosotros. Alguien te ayudará. Mm. Bueno, quizás quizá te aguantemos el cacharro, ¿no? bueno, de, Yo la creo que <laughs> abuelo, que esto es cosa para ti. Nosotros necesitamos una ayuda de alguien de aquí mínimo. Tú, ¿eh? dijiste que vendrías a echar una mano. echar una mano. Estamos en directo y no te puedes echar para atrás, tío. Esto es como lanzarte de un balcón al vacío. ¿Aceptas el reto? Mm, tengo que decirlo aquí en antena para todo, para todo el mundo ¿no? Sí, para que conste. Pues tendré que aceptar el reto, si no, pues no me hostiar te no, te ah. llevarás un premio y te confesamos que el tercer colectivo involucrado es una televisión también underground que hay en Mallorca que se llama Primitive TV, de la que los oyentes ya están familiarizados. Así que ahí está el reto, a ver si la semana que viene hay entrevista de la mano de abuelo. Mm, bueno, ya veremos. Aún así pediré ayuda, ¿eh? pediré ayuda a muerte, ¿eh? sobornaré todo lo que pueda y eh, algo haremos, algo haremos, claro, ya que estamos aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues si os parece, vamos a despedirnos y... ¿Y con, qué lo hacemos? ¿Con una banda de tu pueblo? ¿Con una banda de mi pueblo? ¿Con cuál? pues no sé, así... ¿Eh? Cuolema. o... Eh, ¿no? Pues en, alguna que participe yo, no, no hay, no, mierda, vale. Bueno, aquí también estoy tocando el bajo durante años, ¿eh? En esta banda de México llamada Putas Mierdas y bueno, un EP, no sé si es el primero que tienen ahí, Extinción se llama, que además está sacado de, la mano de trabuk y Cruz Tasfag ahí también. Y Metadona también. Creo que es el segundo, deben tener tres. Son los primos de los monjos realmente. No tengo ni idea. Suena más rápido, por lo menos, más. No está, no es tan puncarra como los monjos. Ah, eh. vinilo rojo, ¿eh? Tienes, tuviste una de las primeras. Yo sí, yo lo tenía en el buzón una mañana que me levanté ahí. Pues hasta aquí ha llegado 1984. Empieza la gincana de los crudos y la semana que viene os contaremos si el abuelo ha conseguido hacerles esa entrevista. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también a Larry, a Tia, a todos los colaboradores. Un abrazo muy grande a los Voltors. Ya sabéis que se juegan este fin de semana el playoff a la final de fútbol americano. Juegan aquí en Somos, si no me equivoco. Le mandamos todo el apoyo y seguro que nos lo cuenta la semana que viene, que tendremos un programa Del este. De no. Sí, bueno. és vera, sí, sí, sí. I bé, recordar que hem estat llegint el llibre de Ràquia, uh, eh, de, de Víctor López, uh, Víctor Cire López, i, i res, des d'aquí uh, ànims a tothom, a totes. Thank you.